عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجه واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء Od Ebu Horeira radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kada neko od vas predvodi ljude, neka skrati namaz. Neka skrati namaz. Jer među njima ima slabašnih, ima bolesnih, ima ljudi sa potrebom. A kada neko od vas klanja sam sebi, znači kada klanja samostalno, neka odulji koliko želi. Neka odulji koliko želi. Kada kažemo da skrati namaz, kada nekome klanja, znači kada ga predvodi u namazu, misli se da ga skrati, ali ne da skrati ga do te mjere da njegovi ruknovi ili vađib od namaza bivaju nepotpuni. Znači da ga skrati toliko da nešto od ruknova ili vađiva namaza biva krnjavo. U tom slučaju kraćanje bi bilo pogrešno, odnosno skraćivanje namaza do te granice krnjavo pa je najbolji način kraćenja da se klanja onako kako je klanjao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jer on je taj koji je naredio da se klanja kratko kada se klanja ljudima, znači da se ne dulji toliko da se ljudi preopterete, a on je klanjao znači sodno svojim riječima i nije između njegovih postupaka i njegove riječi nema kontradiktornosti ni u kom smislu. Pa bi poslanik sa osrame ponekad ušao u namaz i želi da ga oduri, no međutim kada čuje plać djeteta, skratio bi taj namaz. Ne želeći da preoptereti njegovu majku. Izbjegavajući znači tako da oteža klanjačima iza njega. Kada se radi o srđdama ili o rukujima, u tom slučaju neće znači kratiti manje od toga da izgovori tri puta Subhan Rabbi Al-Ala ili Subhan Rabbi Al-Azim. Neće kati više od toga. Znači to je minimum da se kaže tri puta polako. Subhan Rabbi Al-Ala, Subhan Rabbi Al-Ala, Subhan Rabbi Al-Ala. Tako je završena jedna sežda. Ili Subhan Rabbi Al-Azim, tri puta, znači polako da se izgovori, razumljivo, bez trčanja i bez ovaj žurbe. A kao što vidimo kod drugih klanjača, samo dok je spustio čelo, dok ga diže. Kako si ti mogao tri puta izgovoriti Subhana Rabbi Al-Ala ovaj, na tako brz način? To je nemoguće. Čak i da si pri odlasku na ruku, padu na ruku ili dižu se ruku izgovara, opet ne možeš stići tako brzo. Pa je to neispravno. Znači, tako brzo žurtu na mazu je neispravno. Nego treba, znači, izgovoriti to a, polahko, bar tri puta, tada je čovjek, znači, upotpunio ono što se traži od njega u namazu slabašan, on isto tako ova vrsta ili skupina ljudi objedinjuje i bolesne. Pa je spomenuo slabašnog, pa je spomenuo, spomenuo slabašnog nakon a, bolesnog nakon slabašnog. Pa je to spominjanje, kako se kaže, zikrul hasi badel am, spominjanje posebnog poslije općenitog, da se ukaže znači na a, vrijednost ili bitnost onoga što se spominje. Neki učinjaci kažu da se ovdje kada zgodi slabašan, misli se na čovjeka koji je slabašnog tijela. Mršav. Pa ne može dugo šta stajati u namazu. Postoji mogućnost, međutim, ponekad mršavi ljudi mogu duže izdržati stajati u namazu nego ljudi koji su tako, a, koji su tjelesni. A postoji mogućnost da sa njim misli na slabašnog na starog čovjeka koji ne može znači dugo izdržati stojan. Bolestan je jasno što je čovjek bolestan, a čovjek koji ima potrebu, ovo je opći pojam, čovjek koji ima potrebu može se znači odnositi na različite potrebe ovaj i teško ih je sviju ograničiti. Neka odulji koliko želi. U redu, klanjaš i kindiju, alaikum salam. I stavo si na prvi rekiat i nakon toga oduljiš namaz do izlaska i hindijskog vremena, do zalaska sunca. Neka oduli, kaže, ferio pauil maša, neka duli koliko želi. Stao si na prvi rekat ikindije i klanjaš i završava ikindijsko vreme. Je li dozvoljeno? Ko šafijski učenjaka kažu, jest. Kod njih kada uđeš u namaz, ti si počeo namaz, ako stigne jedan rekat da klanja u njegovom vremenu, stigne jedan namaz, kažu hadis, kažu duli koliko želiš, imaš pravo da oduliš. Međutim, ispravno je da to je namaz treba obaviti u vremenu. Da namaz treba obaviti u vremenu i da se ne smije duljiti mimo zacrtanog vremena. Odulji koliko želiš, nije se mislo da oduljiš sa jacijom do ulaska sabarskog vremena. Nego se mislo da uljiš koliko želiš, to jeste, klanjaj kako ti volja i koliko ti volja, s tim da namaz bude završen u njegovom propisanom, propisanom vremenu. U Ome hadisu je dokaz da imam treba biti, znači, u svojim namazima, znači, da ne bili namaze da bi time opteretio klanjače iza sebe na prethodno opisan način. To je znači da ne učini nešto što bi što bi učinilo krnjavost u ovim ili ili vađibima namaza. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da ljudima treba govoriti i objašnjavati propise i razloge zbog čega su određeni stvari takve ili takve. Kada je poslanik sa osanem rekao da skrati, šta mu je rekao? Ima i za tebe bolesni, ima nemoćni, stari, ima ljudi sa potrebom. Znači, objasnim ti zbog čega klanjaš na takav način. Dalje, u hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjek koji je slab ili bolestan da dolazi u džemat. I ljudima koji imaju druge uzrove, kao žena sa djetetom, mali, kao što je došla ona žena, pa bila u džami, pa plakalo djete, pa je poslanik sa lalosrame, zbog toga skratio namaz. Pa je znači ljudi koji imaju nekakve, nekakav uzr, dozvoljeno im je da dolazi pored toga u džamiju. Ima mali, kaže, pogrdno je dovoditi malu djecu u džamiju, koja još ne mogu razaznavati. Znači, sinu temiz bi bio neki šest ili sedam godina. To bi kod imama Malika mimo toga je pokuđeno. Međutim, ispravno je da je dozvoljeno. I da je to pohvalno. I da treba tako raditi. I da je hadis u kome se kaže a, a, džennibu a, sibjane kumul mesađid nemojte dovoditi vašu djecu malu u džamije, da je to hadis batil, neispravan. I to se kosi za osnovnim načelima i onim na čemu su bili ashabi tabini generacije nakon njih i djeca se trebaju odgajati u džamijama protivno će se odgajati na ulicama. Jeste da treba, znači, ne znači dovesti ovaj djete u džamiju, pusti ga da radi što želi. Treba, znači, paziti na dijete koliko se može, znači, da se spriječava galama, a da stari znači, imaju razumijevanja za djecu i to je bolje i preče da dijete nađe odušak u džamiji, jer se kaže da će biti jedan sedmerice koji će biti uvedeni u hlad Allahov te barak vtala, hlad njegoga šaka ne bude bilo drugog hlada, je šta? Vladić koji je? Ili čovjek čije srce vezano za džamiju. Kaže se kalbuhu muallakun fil mesčid. Njegovo srce je okačeno u džamiji. Ti pođeš iz džamije i srce ti je okačeno u džamiji. Ti je došao u kuća, nemaš srca. I šta, hoćeš što prije da se vratiš gdje? Zato što nemaš srca, hoćeš da ideš s ome srcu. Došao si u džamiju, ponovo srce kod tebe. Dok polaziš opet ga izvadiš, opet ga okačiš na vješalicu. Vješ, je tako? I ponovo ideš kući bez čega? Bez srca. I zato čovjek, kako će čovjek zavoljati džamiju ako nije od malih nogu bio u džamiji? I nije znao šta je džamija. Od jedan put tamo negdje u 50. godine zavoli džamiju. Biće mu džamija kao i autobusna stanica. Dođe, obavi svoje potrebe, odiš džamiju. Završa. I to možete vidjeti kod mnogih klanjača dođu ne znam, bar gore po krajini gdje sam ja gledao ovdje, ne znam kakve slučaje možda se razlikuje, ljudi dođu ispred džamije na džum i stoje po sahat vremena na polju, ne ulaze u džamiju, nego ispred džamije pričaju i kad se zauče jezano da ulaze u džamiju. Takvom srce nije okačeno u džamiji. Ti izdošao sediš ispred džamije. I nemaš nagradu za to sjedin ispred džamije, samo ući u džamiju. Pa, Znači, puno znači da djet, djeca odrastu u džamijama i da se odgajaju u džamijama i da im džamije, znači, postaju, znači, kuće gdje, gdje vole doći i gdje nalaze svoj smiraj. U ome hadisu je dokaz da treba a, paziti i obziriti ljude koji se nalaze u safu i za imama. Znači da čovjek ne bude samo da gleda u sebe. Tebi nešto došlo, da klanjaš sahat, sahat i pol. I ne gledajući koji za tebe ti klanjaš, kažeš tako je sunet, nije tako sunet, tako poslanik sallallahu sallam nije činio. I došlo u jednom hadisu, siru, liseri adafikum. Tako se spomni hadis. Idite, kad putujete, kao što mogu ići vaši najslabiji. Jel u redu? Svi su mladići, ali ima među njima suljo koji ima 70 godina. E, svi ti mladići putuju, kako može putovati ko? Znači, kako idu? Abafikum, kako vaši najslabiji mogu ići? I to je, to je znači, ovaj, uputa poslanika, sallallahu alaihi sallam. U ome hadisu je dokaz da slušajte dobro, u ome hadisu je dokaz da džemat nije uvjet ispravnosti namaza. U hadisu je dokaz da namaz u džematu nije uvjet za njegovu ispravnost. Kako to? Ko zna? Molim, molim. A, kaže, kad klanjate sami, pa je kako želiš. Pa nije uvjet za ispravnost. Jer imate uleme, znači, koji kažu da je namaz u džematu vađib. I da se mora u džemat doći. E sad, ti koji kažu da je vađib namaz u džematu, je li on vađib uvjet ispravnosti ili uvjet potpunosti. To je razvrljeno. Pa je ispravno da je uvjet potpunosti. Da nije uvjet ispravnosti. Protiv, znači čovjek kad klanja u svojoj kući, njegov namaz ne bi u tom slučaju bio ispravan. I govorili smo mi, pretim kad smo govorili o namazu džematu, spominjali smo znači, ovaj propis i govorili smo i spominjali argumente ovaj, čak koliko sjećam iz knjige, da smo iz knjige Sajho Pepe Sunne spominjali skupina argumenta, znači oleme koji kažu da je vađiv, ono su oni koji, koji kažu da nije vađiv. U ovim riječima neka odulji koliko hoće, iz poljašnjeg značenja Adisa možemo zaključiti da odulji šta? Sve ruknove. Znači sve ruknove da odulji. Osim što kaže neka olema, da između seđde ne mora da oduli, no međutim ispravno je da i tada duli, jer je poslanik sa osvrame jednog, jedne večeri klanjao, pa je stavio na pijamu i učio koliko za duljinu učenja sure Al-Bekare i Nisa i Ali Imran. Ili kaže, učio sure Al-Bekare, pa je otišao na suru Al-Nisa, pa se vratio na Ali Imran. Pa je otišao na ruku, pa je ostao otprilike koliko je bio šta? Na kijamu. Pa se digao sa rukua, pa je ostao otprilike koliko je bio na rukua. Pa tako na seždama, pa tako kaže se između dvije sežde. Ostao od prilike koliko je bio šta na, na kijamu. Znate koliko to znači sjeti između dvije sežde, je to dugo. Pa je to sunet, znači da se učini pauza između dvije sežde, da se čovjek u najmanju ruku potpuno smiri i da kaže dva puta bar, da kaže rabbih firli, rabbih firli. To je minimum koji mora čovjek upotpuniti. Mora znači smiriti u potpunosti na između dvije sežde. Potom je autor spomenuo hadis koga prenosi Ebu Mesud el-Ansari kome se kaže Nebi Mesud el-Ansari radijallahu anhu قال جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح لأجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظته رحمك الله غضب في موعظته قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليتجوز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة يرجي إمام ترمزي u سنن sunanu da je pravo muslimana kod drugog muslimana petero ili šestero u drugoj predaji. Pa se kaže u jednoj predaji i obaveza je svakome ko čuje onoga ko kihne da mu kaže jerhamuke Allah nakon što zahvali. Svaki čovjek, znači, kada sjedite u Alki i ako neko kihne, tada kaže poslanik Salasaleme, svako da mu kaže jerhamuke Allah. Znači, nije ko selam da kaže jedan, pa da vrijedi šta za, za skupinu, nego svako mu kaže jerhamuke Allah. Od Ebu Misuda e, Lansarija radijallahu anhu se prenosi da je došao čovjek od poslanika sa osaleme i rekao, kaže Allahov poslaniče, ja ne dolazim na sabah namaz zbog toga i toga koji previše duli namaz. Kaže Ravija, pa nisam vidio poslanika sa osaleme, nikada da se razljutio kao što se razljutio tada. I rekao je, o ljudi, među vama ima zaista oni koji rastjeruju ljude. One firi, tjerate ih. Kada neko od vas bude predvodio ljude, neka skrati, jer iza njega imaju stari i mali i ljudi sa potrebama. Što se tiče ravije, Ebu Mesuda Nesarija, on je ukvatio Ibn Amr, ukvatio Ibn Amr, i većina uleme smata da nije bio na Bedru. Jer on je Ebu Mesaud al-Bedri ili Ansari al-Bedri. Tako se zove. Ali nije bio na Bedru. Osim imam Buharija kaže da je bio. Imam Buharija potvrdio njegov učestvovanje na Bedru. Ali je došao, kažu, na Bedr u to vrijeme. Došao je tu ili kasnije i onda je zbog toga pripisan da je al-Bedri. Da je pristao bitci na, na Bedru. Ali pristao u bitci na Uhudu i bitkama nakon, nakon toga bio jedan od odabranih ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme umro je u Kufi ili u Medini sa razilaženje među ulemom razilaze se po pitanju godine neki kažu da je to bilo 31. neki 40. neki 41. neki kažu da je to bilo posle 60. hidžreske godine uglavnom ne zna se pouzdano o njegovoj smrti imate ovoga Ebu Mesauda imate Ebu Mesuda Al-Gafarija koga spominjamo Tabarani, kaže da mu ismo, da se zove Abdullah, I imate jednog Ebu Mesauda koji zna samo kao Ebu Mesaud. Nema imena i prezimena. Ne zna se ime i prezime. Kao što se ne zna prezime ime Ebu Horeire, nego znate ga kao Ebu Horeire. Osim da kažemo Abdurrahman ibn Sahr, kako kaže ovaj, većina uleme, ali poznato je da kod Ebu Horeire imate preko 20 različitih mišljenja kod njegovog imena. Ali ga znamo kao Ebu Horeiru. Radi Allah te Allah. Možemo kazati Abu Hurire sallallahu alaihi sallam? Ne smije. Smije. Smije. Ne smije tako kazati Abu Hurire sallallahu alaihi sallam. No međutim, to ne treba biti stalna praksa. Dok čovjek ponekad kaže, ne bi smetalo. A da to pređe u naviku i običaj, kao što kažemo poslanik sallallahu sallam, to bi, kažemo Abu Bekr sallallahu sallam, neće smetalo. Ali poznato za sabe da se kaže šta? radi Allahu anhu. I to treba koristiti, tako je Ulema govorila, ali kada bi čovjek slučajno upotrebio taj, kada bi ti kazao, evo je naš džematlija Muhammed, radi Allahu anhu, je to greška? Nije greška. Šta znači radi Allahu anhu? Allah mu se smio. No međutim, da to uzmemo stalno, koga god džematlija spomenem, pa kažemo radi Allahu anhu, to bi bilo šta? Onda ulazimo već u termine. Znači, zamijenili smo termine koji su poznati kod islamskih učenjaka, no međutim da se jedan put ako bi čovjeku ovaj, ko bi kazao za nekoga tako, neće inša Allah tela, neće smijeti. <clears throat> Ovdje imate čovjeka koji je nepoznat. Kaže se da je to bio Hazm Ibn Abi Kjab Ibn Ubej Ibn Kjab prosim. I to je došlo kod sunu na sunu nebu Davuda. I kaže da je to bio Haram ibn Milhan. I kaže da je bio Sulejm ibn Haris. I tamo je bilo ime Malik. To je pet mišljenja, znači, ome čovjeku. Koji čovjek? Koji je došao? Koji je došao da se žali. On je bio jedan od petelice. Ne zna se ime. I to je spoznato u hadijskoj navod kao mubhem, nepoznata, nepoznata osoba. Kaže, došao je čovjek, došla je žena, jedan od prisutnih ustada i reče, i tako dalje. Reče poslanik sam čovjeku. I slično tome, to je mubhem, nepoznata, znači osoba koja ponekad može se za nju vezati, mogu se vezati određeni propisi, a, na primjer, objavljene aje tako i tako, fe kame ređulun minens elensar, pa je ustao čovjek od ensarija. Znači, taj aje objavljen gdje? U Medini ili nakon hijđre, uglavnom, jeli. Može znači osnov toga mogu se neke stvari zaključivati, iako osoba kao osoba nije znači sama po sebi toliko, toliko bitna. Ponekad bi Asab rekao i ustade osoba ili reče neko od prisutni, a on to bio u stvari. On to bio, no međutim neće da spomnije i rekao sam, neko kaže, reče neko od prisutni, upita neko od prisutni, u stvari on je to upitao. Kaže, zbog toga i toga, Ha, menežer fulan. Taj, taj, osoba. Nije ga spomenuo po imenu. Ko je bio ta osoba? Ko je te odulio namaz? Ima to da se otkrije. Evo, e, a Moaz ibn Džebel. Moaz ibn Džebel je kada mu rekao poslanik, efektanu nente ja Moaz, zar ti to ispitivaš ljude, sadaš ljude na kušnju Moaz? Ali ispravno da u ovoj priči nije bio Moaz. U ovoj priči nije bio Moaz. A, to je rekao autor, autor ovoga djela, e, Ibn Mlekino kaže da, da je to bio Muaz ili Džeber, ali ispravno da nije bio to Muaz. Jer kada je bio Muaz, spominje se Jacija. A ovo se spominje šta? A ovo se spominje Saba. Pa su to dva različita, dva različita događaja. I kod Muaza je bilo u mesečidu Beni Selime, Ha, Benu Selime, tako se zove u arapskom. Nema Benu Seleme, toga nema u arapskom, nego se kaže u arapskom jeziku je Benu Selime. Samo ima sa Kesri Lam, ide Kesran Lam, Beni ili Benu Seli Selime. A dok je priča, dok je priča ova bila u mjesecu do Kuba. Pa je ovim ciljan Ubej ibn Kjab. On je bio štak Šta je Ubej ibn Kjab? Je bio Karija ili nije bio Karija? E, odabrani Karija. Odabrani Karija je bio Ubej ibn Kjab od Ashaba. Čak je rekao, kaže, uči mi suru, el, kaže mu poslanica u svojom hadisu, kaže, uči mi suru el bejine o Ubej. Kaže, naredio mi Allah da mi učiš tu suru. Kaže, Allah poslanica, da me spomenuo po imenu. Kaj to ne vidio, da me spomenuo. Znači, pogledajte koliko jeste, kaže. I naredio da, pa je Ubej dao se u plać. Allah, da Allah. Pa je došlo u predaj koji bliže Ebu Jala u svome musnedu sa dobrim lance prenosilaca da je to bio u Beji Bukjab. Pogledajte koliko znači sakupiti predaje i sve verzije s različiti puteva. Kako se otkrivaju, znači nejasnoće. Sve što su nejasno, nejasnoće je bilo, jer u riječima poslalika sa osam. I u događajima koji se ne može biti kontradiktornost. Kontradiktornost nastaje u našim svatanjima u našoj glavi odmah tebi nešto ne, tu ne, ne uklapac. Ali ta je kontradiktornost i ta oprečnost je u tvome mozgu, tvome razumijevanju, a nije u stvarnosti. Nije nikako da se vas ustavlja. Jel kažeš kako je jedan put da se spominje Muaz Jacija, jedan put Saba. Ja je Jacija, ja Saba. Šta je? Nije, nego su dvije različite priče. Od dva različita Saba. Pa tako ovaj, ponekad ljudi ovaj, osude možda sunnet, a nisu oni shvatili. Kako kaže Ibn Huzeime, kaže, neka mi kaže neko dođe sa dva hadisa koji se kose. Dva vjerodostojna hadisa, kaže da mu ja pomirim, da mu pokažem kako se to radi. Ako ne razumije, da mu ja kažem kako se to radi. Ne mogu biti nikako riječi poslanika, sam sam kontradiktorne. To je nemoguće, jer je to objava. Da je to, Resulullah sam govorio od sebe. Ne iz svojstva poslanik može biti kontradiktornost. Bio bi kao svaki drugi čovjek. Ali iz izvora poslanstva ne može biti te kontradiktornosti nikako, osim prividna koja se lahko znači može ukloniti ili ako se može riješiti pojasniti. Pa kada je ovaj, znači, došlo kada je Bujale, kada je došao, kada je ovaj dječak, kada je čovjek napustao namaz, u Bej se razlutio i otišao poslaniku, sallam, da ga prijavi, kaže, ima tako i tako jedan. U tom momentu dolazi dječak. Pa kad je saslušao jednog i drugog, razljutio se. I rekao, u Beju, kaže, in ne mi kumore, firin, ma kaže, zaista među vama ljudi koji terate ljude iz džamije. Ima tako danas ljudi koji svojim postupima trebaju ljudi iz džamija. Ode u jednu ili u drugu krajnost. Ne, džamija je znači za svakoga, za najpobožnijeg i džamija je tako za najnepokornijeg. Pa da dođe u džamiju da se popravi. A ti ako si bolji od njega, dužnost je znači za svojim postupkom, pokažeš znači kako se ljudi opode jedni prema drugima i ne treba znači niko, nikome da stvara neprilike. Pa čak i kada je u pitanju imamet, treba čovjek da ima znači u obzir ljude koji klanjaju ljude koji klanjuju iza njega. Pa je rekao poslanik sa osreme, u istinu, iza vas klanjuju i stari i nemoćni i oni sa potrebama, pa znači pazite kako klanjate. Ovdje kaže zbog toga i toga. Mi ne želi fulan, zbog toga i toga. Znači, nije ga spomenuo šta? po imenu. Nije ga spomenuo po imenu. A i to je edeb, znači pri spominjanju osoba da se se spominju po imenu. I u ome hadisu imamo koristi više i spomenut ćemo neke koje nisu vezane za prethodni hadis. Jer ova dva hadisa šta? Identični, je tako? govore na istu temu, na isti kalup. Ali u ome hadisu imamo 17 koristi koje nismo spomenuli u prvom hadisu. Pa da vidite kako su hadisi, pa zaista džavamil kelim, dat mi je izgrobit govor. Toliko koristi znači ima, pa da dođete, da dođu drugi učenjaci, možda bi još dodali na ovo, što je Lema spominjala, kako je došlo u hadisu, a janu fejr ma fealenu gajru rekao je poslanik sa osam, brat od Denesa ibn Malika, koji je bio sin od Umu Sulejm i Talhe, koji je zvao Numeir, kaže Numeire, šta je uradio Nugaj, šta je Vrapčić uradio? Neki koji nisu okusili halavet i slast hadijske nauke, niti hadisa, kažu, kakve vi to hadise prenosite kod Buharije? Numeire, šta je uradio Vrapčić, kakve je to kod? Kaže, imam šafija neznalice kaže ja imam 60 koristi u tome hadisu. 60 koristi. Pa su došli druga olema, pa su dodali na to, pa su i napravili oko stotinu koristi. Iz hadisa o Nuferija šta je uradio Vrapić. No, međutim, ko ne zna, on će kazati kako se to hadisi, šta se to prenosi. Imao je poslanik Magare koji se zvalo tako i tako, kako se to koristi. To, to je za tebe koji površinski gledaš stvari, dok, znači, stručnjaci nisu tako gledali da vidimo kakve su to koristi. Prvo, dozvoljenost da se spominje osoba kada se na nju tužakaš. Da kažeš osoba takva i takva, pa ako se spomene ime u tom slučaju, nema nikakve smetnje. Drugo, da je dozvoljeno da se ostane iza džemata kada ima opravdanje. Kako opravdanje? Što je ovaj dječak prekinuo šta? Namaz nije nastavio namaz, a nije ga poslanik sasvim šta? U koriju. Pa je to bilo opravdanje. I doćemo do opravdanja. Treće, da je da treba imam ili učen da savjetuje ljude i da sudi među njima kada se raziđu. Da presudi, znači, ko je u pravu, ko je u krivu. Četvrto, da je dozvoljeno čovjeku koji daje fetvu da se razljuti, se naljuti da po crveni kada vidi znači očiti prestup koji se nije smio desiti. Peto da imam gleda da ljude ujedinjuje i da učušćuje njom sav, a ne da ih razbije. I u tom svjetlu je i bila fetva poslanika sa svem kada je u pitanju kada je u pitanju Ubej i kada je u pitanju Malik ili Haram ili hazm, ili soba, ili razilože među lomom, koji je bio ovaj čovjek. Ako bi neko rekao u ome hadisu je dokaz da je namaz u džematu uslov za ispravnost, kaže ono što je rekao prije, nije, jer poslanik sam nije mu naredio šta da ponovi namaz. Nego on je nakon toga razišao se sa imamom i završio svoj namaz ili otišao u drugi ugao džamije i klanio sam za sebe, pa ga poslanik sam zbog toga nije okorio. Šesto nazivanje namaza njihovim imenima. Znači da namaz ima imena, jer kaže se fisalati sobe, na sabahu da je to bilo. Pa znači ograničenje namaza sa njihovim imenima. Da se ljudi koji su činili prijestup spominju, ali bez spominjanja imena. Znači da se ne spominju imena. Osmo, da je dozvoljeno čovjeku da se požali imamu ili učenom čovjeku kada ima znači nekakav spor ili nejasnu situaciju. I neće se smatrati, kažemo, ugovaranjem ako se spomene osoba sa kojom se ima spor. Deveto, ovdje je posebno poslani, ovdje je posebno došao, e, vezano je znači, slučaj za sabah, zato što se na sabahu uči dugo, običnije, znači duže se uči nego na drugim namazima, a često sabah zna biti vrijeme kada ljudi odlaze da rade. I žure, znači, to jutarnje vrijeme, znači, iskoriste, pa ako se tu, znači, odulji, tada se može napraviti ljudima, jeli, poteškoće. deseto, poslanik sa osam se razljutio zato što je to opteretilo njegov umet. Zato što je bio neko ko opteretio njegov umet, pa je to je velika briga, brižnost i, i, i, i ovaj žar da sačuva poslanik sa osam svoj umet od bilo čega što mu znači, može naštetiti. Došlo je u jednom hadisu da je poslanik sa osam zabranio da kad je sudi između dvojice dok je ljut. Da tako? To je poznat hadis kod Buhari i kod drugi. Ovdje je poslanik sa osamem, je li bio ljud kada je presudio? Jeste, i to ne samo ljud, nego nikada ga, kaže, nisam vidio se tako naljutio. Kako kad je, onda može suduk je ljud. Kako ćemo pomiriti ovaj hadis i hadis koji brani da kad je sudi dok je ljud? Učit prestup, lijep, lijep. Ali ipak je zabran, došla kad je? Samo za poslanika, Ja znam samo za poslanika. Možda nije zbog nekog spoljašnjeg faktora, nego je baš za tu stvar. Ako je kad je već ljud da ne sudi, ako ljud kad čuje to, onda da može. Onda može. Znači ako je prije toga, ako je žena naljutla, pa <laughs> da dođe da sudi, ne bi mogao, jel? Ovo je, ovo je ispravno. A, da je to, on je poslanik sa osam. Znači to vrijedi za ljude koji, jer Resulullah sa osam, koliko god da bio ljud, nije mogao presuditi nego istinu u smislu istinu koja mu je pokazana. Ha, on kaže, ja sam čovjek kao vi, sudim na svoga što čujem. Možda je neko riječitio svoga brata, pa mu ja time dodijelim komad džahenemske vatre. Pa neka je uzme, neka je ostavim. Znači, riječit, zna ulepšati to, zato oblikovati, upakovati, ambaležirati, i ti misliš, zaista on je upravo, a on čovjek 100% kriv. On sudi na osnovu čega čuje, salava osrame. No, međutim, ne sudi, nego istinom. Dobro, kadija koji presudi, na osnovu onoga što čuje, argumenti koji dođu do njega, i pogriješi, je li pogodio ili presudi, je li pogodio u presudi? Pogodio. On je pogodio. On sudi na osnovu, onoga, na osnovu argumenta koji dođu do njega. A to što su argumenti bili što je neko to uljepšao ili, ili upakovo, to je, to je druga stvar. Tako da poslanik, sam sam kako rekao Ibn Omar, od druge preda Ibn Amr, kaže, piši tako mi onoga u čiji ruci je moja duša iz mojih usta ne izgledi nego istina. Jer su prigovarali mušici njemu, kažu zašto? To je bio Abdullah ibn Amr, kaže se u vjerodostojnoj predaj. On je pisao, to dakle, imao više hadisa pri sebi od Ebu Hureyre. Pa je pisao, pa kažu ti pišeš od Muhameda sve što priča, on je i ljuti i radostan i ovakav i onakav. Ne možeš sve pisati što govori. Znači moraš gledati kada je nešto rekao. Pa kažemo Rasulullah, sallallahu sallam, piši tako mi onoga u čiji ruci je moja duša, iz mojih usta ne izgleda istina. Znači kada sam ljut, i kada sam zadovoljan, i kada sam mrzovoljan, i kada sam ne naspavan, i kada sam ovakav, uvijek je šta? puka istina, ništa drugo. Kažemo zato što to izlazi iz svojstva poslanstva. Jeste. Jedan mjesto među vama ima ljudi koji tjeraju druge. To je isto, znači, kao i, ono- kao i pitanje. Ma balu ako vami nije kulu neke zavo, keza, šta je ljudima koji govore tako i tako? Pa nije opet spomenuo šta? Ime čovjeka. Nego opet spomnje, obraća se, znači, općenito da ljudi znaju, bitno je, jer ovdje je bitan pristup. I bitna je greška. Bila je ona od Ubeja, ili od Ebu Bekra, ili od Alije, ili od Moavije. Nije bitno od koga, ona je šta? Greška. I bitno je da se ukaže na šta? Na grešku ili na osobe? Na grešku. Bitno je da se ukaže na grešku. Stoga, znači, spominjanje imena samo biva kada je nužno. Kada je nužno, onda spominje imena, da kaže taj, taj, zbog toga i toga. Znači, u protivnom, treba izbjegavati spominjanje imena. Kao što je rekao poslanik sa osam, ma balu akvamin je štretune šrutan lejse fi kitabila. Kullu šarti lejse fi kitabila i fehova batilun, volev kjane nije šart. Volev kjane nije šart. Svaki, šta je ljudima, kaže, postavljavaju uvjete koji nisu Allahove knjizi, svaki uvjet koji nije Allahove knjizi, on je batil taman da je stotinu takvi uvjeta. Šta je ljudima? Postavljavaju. Nije rekao šta je tome i tome postavljavaju, nego šta je ljudima? Kao što je rekao onome čovjek koji je obavio hijđu radi umu Kajs. Muhađiru umu Kajs. Jeli, koji je otišao u hijđu radi umu Kajs da je oženi. Pa kaže, a čija hijđa bude radi žene da je oženi? fe men kanet tuhu, ila Allahi u Rasulih. tuhu ila Allahi u Rasulih. men kanet tuhu, ila dunja yusibuha eu imratin kihuha, fe tuhu ila muhađirejne. Hijđa je njegova zbog toga, et, otišao se od žene, ima, to ti je hijđa, od žene. ali nije ga spomenuo šta po imenu. 12. dozvoljeno je čovjeku radi oduljivanja namaza koji ne može izdržati to iza imama da ne ide u džamat. Znači imaš imama koji sabah odulji, znaš dok je, dok je stao da ispod 7, 8, 10 stranica nećeš proći. Primjerno. A ti to ne možeš podnijeti, dozvoljeno je zbog toga, ne odeš u džamat. To bi bilo jedno od opravdanja. 13. Stoga se je razutio poslanik sallallahu alaihi wa sallame, jer može biti da odustane jedan, pa drugi, pa treći, pa time se razbija, time se razbija džemat. A možda, može biti kod nekih razlog da ostaju potpuno namaz. Možda nema dovoljno imana i jedva čeka na kakav razlog da e, Znate koliko ljudi, kaže, posvađali se ljudi u džami, hođa se posvađao sa odborom. Kaže, hvala Allah, koji idem, idem u džami. Alhamdulillah. I on je sebi našao opravdanje to što se je tamo posvađao odbor sa hođom, on je sebi našao opravdanje šta? Da ne ide? Pa nje, on jedva čeka da nešto vidi da se desi u džami i da zbog toga ne ide šta? Da sebi traži opravdanje. A neće kazati ljudi se ovaj tamo poubijele na pijac, ja neću ići na pijac više. To neće kazati. Znači, e, kod džahila je to problematično. Potom razlog, razloga ima puno da čovjek ne ide u džamiju, a, da izostane iza džamata. Neki spomenuti u hadisima, Ibn Hibban spomenuje deseti razlog. Kaže prvo bolest i on spominje za svako spominje argumente. Mi nećemo zaustati kod svakog hadisa. I kada dođe hrana, kada se postavi hrana, znači kada servira ručak, a poručen i kamet i leza, čovjek će početi prvo sa obrokom. Kako došao sunet poslanika, sallallahu sallam. Potom da zaboravi, svakako čovjek zaboravi, jel, spada sa njega obaveza, da je čovjek suviše tjelesno glomazan, da ne može hodati. Teško, znači može, jako mu teško napoliti do džamije i tako je došlo od isu koji sam uzim dva sahija, s koga se to može zaključiti. Pijeto, kada ima jednu od dvije potrebe, fiziološke, veliko ili malu, znači da počne sa potrebama prije čega? Namaza, taman prošao, znači i namaz. da se čovjek boji na svome putu za svoj život ili za svoj metak šesto, sedmo a, velika hladnoća neobično jaka hladnoća znači koja bi bila ovaj kao i neobično jake znači vremenske nepogode koje bi čovjek spriječile da ode u džamiju dalje osmo kiša koja je znači koja bi bila neobično jaka i tama, čovjek ne vidi kuda hoda, to je danas sigurno manje jer uvijek svako sa sobom može znači, imati mogućnost da osvjetli sebi ručne lampe, a danas je većina tih puteva osvjetljena. Ili ko jede bijeli ili crveni luk, znači neće ići šta? U džamiju. Čovjek kada jede, ne smije ići u džamiju. Ako si jeo ruča, oklanja, jeo si luk, nisi s ciljem da ne odeš u džemat, klanjaj kući. Nemoj ići u džemat. Nemoj ići u džemat. I slično tome. Znači isto čovjek, osnovno ono kaza naš znači, čovjek koji je napušio se duhana, nema džemat. Znači, to će svi pušači sjediti kući, niko neće klanjati u džemat. A to je problematično, zaista. Jer, jer duhan, duhan čovjek koji puši ne smeta. To je za njega potpuno normalno, kaže ljudi, šta je vama? Šta vas to uznemirava? Jer on to ne osjeti on je izgubio taj osjećaj, zato što stalno to ima i to je kod njega, znači, taj osjećaj, jeli, kod njega je ovaj, e, izlapio, nema ga. Za razliku od čovjeka koji, znači, zna koji ne puši i kad dođe pored tebe pušač, zna kako se osjećaš u namazu. Jako teško. Tako da je to ovaj pušač, čovjek sa, znači, čarape koji nisu ovaj čiste, koje smrde i slično tome, I sve to ulazi u isti propis. Jer kakva je razlika između luka koji smrdi i duhana koji smrdi? Još je luk stvar koja je halal, halal šerijatski, da, da ne govorim vi koji su od medicinu, znate, koristi luka. Kakve koristi ima u sebi i vitamine i tako dalje, šta već ima. Pa ako je stvar sa halalom takva, šta je onda sa očitim haramom? Jer ja ne znam danas nikoga od uleme, ni jednog alima, ja ne znam, neka mi ga neko spomene, da kaže da je duhan meku. Osim ljudi koji sami sebi fetve daju. Lema je danas ložna sva da je duhan haram. Čak i naj, najblaži od njih, kod koji, kod koji je riječ haram teška i teško izgovore, oni kažu duhan je haram. Nakon bolesti koji izaziva duhan i, i ovaj belaja koji čovjeku znači, ovaj, izaziva kada je u pitanju njegovu zdravlju i njemu njegovoj porodici. Bilo je, provjera je bila koliko nikotina ima čovjek u plućima koji vozi auto u kome se nekada pušilo. Pazite, kupili ste auto u kome se pušilo. Znači, duhan se svogio i ti stano to udišeš. Pa je provjera bila koliko nikotina taj čovjek ima koji vozi auto u kome se nekada pušilo. Što mislite da čovjek koji puši u auto u zatvorenoj prostoru, je u tako malom zatvorenom prostoru ili ovaj u kući i tako dalje, to je problem i sa djecom i sa trudnicama i vi to sigurno znate bolje od mene kakve to negativnosti ima po čovjeku o zdravlju. Kaže imam El Maziri, poznati šafijski učenjak, da u ome hadisu je a, ovaj hadis je oprečan onome što je došlo da je poslanik sasvim ponekad dulio namaz. Je li dulio ponekad? Je li za nije klanjao poslanik sasvim ponekad dugo? Akšan počeo sa surom Araf, primjer radu. Kažu, pa je odgovorio, kaže, ovo je poslanik, sam znao stanje hal ljudi. Okrenuo se, vidio za sebe da se mladić, sve momci, ovaj, spremni, iako imaju stariji, vole da se oduli, i, i žao im kada se namaz prekine, kada se kraće uči, pa je znao, znači, hali stanje ljudi, pa, kao na primjer, jedna skupina se dogovori da posebno klanja na veće noći namaz, recimo u namazan, mimo teravije, da klanjaju mladić se, da se uči džuz, dva, tri, koliko mogu, opće nema o tome nikakve, nikakvog spora ali kada se ne zna ili kada se pretpostavlja da bi mogli za tebe biti ljudi koji ne mogu to podnijeti, onda ne treba ljude tjerati i ne treba znači da da, da, da, da, da zamrze taj ibadet. 14. Dokaz da, u me hadisu je dokaz da hadi, hadithun nefs, da ono što čovjeku duša njegova prišaptava u, u, u namazu, da to ne kvari šta? Namaz. Jer ovom dječaku je dobro prišaptavalo dok je on šta? Napustio namaz. Dobro mu je znači prišaptavalo dok je on napustio namaz. 15. Da je u hadisu, u hadisu dokaza je obaveza gledati korist jednog čovjeka. Vaš jednog iza sebe koji je šta? Takav. Drugi sve mladići sposobni, ali je jedan slabašan. Gledaj tog jednog. Ne možeš kazati, pa ti si jedan prijatelj, vidiš šta je nas ovdje. Mi smo ovako, ne, ne, ne. Gleda se korist tog jednog čovjeka. Naročito kada je u pitanju šta? Koji namaz? Fars. Da je dobro i namaz, čovjek ne mora doći. Vi klanjate, ja odam i završam. No, međutim, fars on mora doći. Ili mu je ovaj, jako pohvalno da dođe kod druge uleme koji kaže da je sunnet. Tako da ne treba znači, ljudima sprečavati i uzimati im tu nagradu. 16. Ome hadisu je dokaz ko kaže i ko spominje sedu zaraja. Preventivno pravničko sankcionisanje. Znači da se zatvore svi putevi šeru i zlu koje bi moglo nastupiti. Jer sada je ovo jedan čovjek, sutra će biti drugi, preko sada treći, peti, pa bi to moglo znači prijeći u problem. Pa je to spriječavanje, znači sankcionisanje problema koji bi mogao šta? nastupiti. Ponekad određena stvar je muba ili dozvoljena, ali bi ta dozvoljena stvar mogla odvesti gdje? Ljude u haram. Pa se znači sankcioniše i ovaj preventira se ili da i, i, i zabranjuje se da se čini radi mogućih posljedica. Došlo u jednoj predaji koji je bliže Bezar da je poslanik sa sam rekao a da je rekao ome ashabu koji je predvodio, kaže ili skrati ili klanjaj, ili skrati ljudima namaz ili dolazi klanjaj sa nam. Pa bi ispalo da ashab nije dolazio da klanja namaz za poslanikom sa nosaleme, da je bježao od toga da bi klanjao ljudima. I ova je predaja slaba. Ona se često spominje. Ili kaže skrati ili dolazi klanjaj sa mnom. To je neispravno. I nikada nisu sahabi tako postupali. Svi znali znači vrijednost namaza i za poslanika sallallahu alaihi sallame. Tako da Ibn Abdul Berd rekao da je ova predaja batil i da nije ispravna. Već je poslanik za osanem rekao, zaista među vama ima ljudi koji tjeraju <clears throat> druge. On pa mu je rekao, <clears throat> kada klanjaš sam, ljudi koliko želiš, ali klanjaš ljudima, onda skrat. <clears throat> Ovo je bilo ono najbitnije vezano za ova dva hadisa koji su identični po značenju. I ovim smo završili drugi tom ovoga dijela će Allah te dana se koristimo od onoga što smo čuli i da znanje koje učimo bude dokaz nama, a ne protiv nas. Allah te ala, sallam rahman, nebina Ako ima pitanja vezani za ovo što smo govorili, mimo toga. Jel Allah, sam dobro čuo da je to moglo biti sin od ovog Ubej ibn Kaba, po jednom mišljenju, da je Hazmi, da se spomenuo Hazmi ibn Ubej ibn Kaba. Da je došao da se žali na babu. Pa jedno od mišljenja, jeste. Allahu alem, nije, znači nema ništa jasno u predajama, znači ko bi mogao to biti, znači da je spomenuo to ime toga čovjeka. Jeste. Za, za noćni namaz me interesuje. Spomenuli ste u Ramazanu, zajednički noći namaz. Da, da. mimo Ramazana dozvoljeno da se zajednički klanja. I ne često samo... Ne, ne smeta. Ponekad da se klanja, ne smeta. Da se čovjek, da se ponekad organizuje ljudi da klanju, ne smeta. Ali ne za novu godinu, hijđesku. Ne za novu godinu, hijđesku. Ponekad ljudi kažu, ljudi će, hajmo mi za novu godinu, hijđesku, ovaj. Ili za novu godinu, ovu njihovu, dok ljudi kažu, ne pokorna, hajmo mi klanjati. Ne. A recimo, ako se poklopilo, evo, bio je četvrtak, to je tačnije danas je četvrtak, i to je srijeda bila od četvrtak, pa je čovjek odlučio da ustane na, e, da posti danas četvrtak. Da. Automatski ustaje na noćni namaz. Nema smetnje. Znači, ako mu je to praksa i stalno to, na, da mi sada kažemo, braću, za tri, za dva, ili, ili za, kažemo, za 45 dana od danas ćemo klanjati noći nama zajednički. Ne znamo koji dan za 45 dana. I začunaš ono pala nova godina. Ova. 1. januar, jel? Nema smetnje da ljudi klanjaju. Jer nisu šta? Nisi ciljano. Međutim, da ciljano čovjek ustaje to veće da klanja, to bilo zabranjeno. Znači, ciljano da ustaje. Tako da, ovaj, da se ljudi dogovore poneka, oće noći namaz, znači klanjaju, stanu išao tala, do tome nema ni pismi. Ne treba braniti ljudima i zatvarati im puteve hajra, ako žele da čini. Znači, ponekad. Ako se recimo dogovori jednomjesečno. Ne smeta. Ne smeta. I to je ponekad da i dva puta me fitre ponekad. Nije to znači stalna praksa, jer se govori svaki četvrtak ili svaka subota i stalno ide, znači to bilo već to već prešlo u notarinu. Međutim da kažu ljudi, mi želimo da klanjamo na primjer u tom i tom danu da na primjer zajednički namaz ko želi i tako dalje, ne smeta. Ne može svaki petak. Petak je, petak je na, znači no, noć petka je zabranjena da se uzme između druge noći. Je došla zabrana dakle, kod muslima u sahihu da se noć petka uzme i da se izdvoji za noći namaz ili da se petak izdvoji za post između drugih dana. Pa je to došla posebna zabrana. Yes. Pa recimo neka ovaj, zajednički noćni namaz, ali recimo od 9 sati, kao ko što radi sutra i da ne bi onaj... Lijep, to... ispravno. Znači, noćni namaz je od posle jacije do sabaha. Čak neka olema kaže da noćni namaz je posle akšama gdje tad nastaje noć. Znači, posle akšama je noći namaz, kod neki. A ispravno je da je posle jacije. To je ono što je poznato kod Selefa. Bilo da je posle, odmah posle jacije klanjao, ali nije isto posle jacije i u zadnjoj trećini noći. Razkoj se da, ali se ne može kazati, pa mi klanjamo, mi klanjamo posle jacije u teravi uvijek, jel da? A to je noći namaz, uvijek je klanjamo. I nikada nismo kazali da, i nismo se pobunili. A sutra baš bit će neki noć namaz vezano, dola će suđa povesti I baš maksus na osnovu toga se poziva da se dođe. Deset sati. Gdje će to biti? Magrimbi. Biće prigodno predavanje, tako nešto, uglavnom lijepe se plakati. Sunnet je da kada muslimane zadesi nedaća, kao što je sada s našom braćom Palestini, da se na svim namazima dovi. Znači na pet dnevni namaza, kako došlo kod imama Ahmeda u da se dovi na pet dnevni namaza. Na zadnjem rekiatu imam digne ruke i dovi. I oni koji se za njega aminuju. To je sunno da se čini. Da se pravi posebno mjesto i vrijeme da se dovi, to nije sunnet sigurno. Allahu ala. Nije sunnet da se dovi, da se posebno mjesto i vrijeme i pravi da se dovi. To treba rad po sunnetu. Mi pravimo jedno večer da dojimo za Palestinu. Dobro, poslanik sam sam sam došao sa sunnetom da se nakon svakog, na najvrijednijem ibadetu, a to je propisani namaz da se na zadnjem rekat dovi. I to je vrijednije nego da praviš ti 300 večeri dobro ne dove, vrijednije ta, taj dovo dobro na, na, na farzu, vrijednije nego na bilo kom drugom namazu. I mi ostavljamo očiti sunnet i odlazimo u nešto što, znači zašto nemamo argumenta. I to je problem. Uvijek kad se ostavi braći sunnet, otvore se vrata nečemu što nije sunnet. Tako da je preče danas imamima, ovome periodu da dove za našu braću u Palestini jedno vrijeme. Braće u Palestini mogu stalno dobiti. Gdje ima nedaća koga je zadesila stalno, kao krat kad je bio u Bosni. U Bosni ljudi muslimani stalno mogu dobiti. Naša braća u Palestini i ne znam, u Siriji i u ne znam, Americi. Dobit će jedno vrijeme. 15 dana, 10 dana, mjesec dana i staće oni. Ali mi nastavljamo sa domom koje je zadesilo nedeće. Tako da ne bude znači da to bude na propisanim namazima. Jesu ima ovo vezano za nošenje alat na pinu, ovaj student, on organizuje ovako svaki mjesec, svako 15 dana tako, znači imaju dogovoreno, znači nošenje na mjesec. Znači, tu red može se otići, znači, otvoreno je za sve. Ne smije biti, znači, dogovoren termin koji se stalno, znači, svaka druga subota ide. E, to je zabranjeno. Znači, jer tu biva, tu biva uvođenje nečega što nije, znači, e, bidat, kada se definiše u širitu, jeste da se čini nešto u tačno određeno vrijeme što se nije činilo u vrijeme čega? Poslanika sa osam. Na primjer, postaje namaza. Digni ruke i dobro. Tebi je šerijetski dozvoljeno da doviš. Ali da doviš posle jednog namaza, posle podne, digni ruke i dobro. I neću dobiti više dva mjeseca. I opet mi nešto, imam potrebno, kako opet nakon toga dignem ruku, nakon mjesec dana, 15 dana, opet dovim. No, međutim, da ti kažeš, ne, ne, svake subote nakon ikindije ja dovim. E, to bio bi dat. Znači, preciziranje tog određivanja tog vremena ono je sporno. Ne, ne dova, nego noćni namaz. Ja govorim o bilo čemu, isti je propis. Je dova, je noćni znači namaz, je zikr, je bilo što drugo. Propis je jedan. Znači, mi govorimo o ibadetima. Ibadet, svaki treba argument. Tako znači da mi ispominjamo sad to ovaj, s, stane. Da, da se ne doviže na to. Ako je recimo praksa svakog ponedjeljka četvrta, ustavate noćni namaz i dođe poslije toga, je li to postaje onda ili, ili je to dozvoljeno? Nije to sunnet. Nije to sunnet. To je uvođenje nečega što nema osnove. Nije bilo to da je trebalo, to bi Selef radio. Znači, bilo bi organ... To je u Ramazanu, čak neka olema kaže, ni u Ramazanu nema noćnog namaza zajedničkog cijeli Ramazan. Ne mislim da je zajednički, da čovjek sam da, da postoji ponedljak i u četvrtak recimo i onda spaja recimo E to je drugo. Znači, to je drugo. Ti, tebi je kao osobi, individi, a, legitimno da tokom cijele godine šta ustaješ na noći namaz. Mm. I sad ti nećeš ustajati jedno veče, ali hoćeš ustajati drugo zato što ustaneš, se huriš, hoćeš da postiš to dan, nije bitno. I to iskoristi vreme, nikakve smetje nema. To nema ništa što se kosi, jer tebi je, no međutim, da li je legitimno nama da cijele, cijelo, cijele godine uvijek kaljam noći nama zajednički? Nije. E, tu je razlika, znači, između individualnog, znači, ovoga klanjanja i džematskom. Mi govorimo o džematskom. Jesu. Ova, ja nisam shvatio, ja sam rekao na zadnjem rekiatu da se dobije ovo, kad spomenuo ili posle zadnjeg rekiata? Ej, na zadnjem, posle rukua. Semi Allahu limen hamide, Rabbana leke alham. Kao kunut ova na vitru. Jest, kao kunut ova na vitru, baš tako. A ovaj, kad se uči kunut u teškim situacijama, to su net. Kunut? U šta? Kunut ova u... To je to. Ovaj, to je to o čemu govorim. Jeste, na svakom namazu, zadnjem rekiatu, na propisanom namazu, ti vam učiš ga na vitru. Je tako? dok vamo ga uči, znači kunut, učiš taj kunut, odnosno doviš na zadnjem rekatu, Allah dragi pomoz našoj braću Palestini, sačuvaj od zločinaca koji, je, je, dova se znači čini na arapskom jeziku. Yes. Mhm. Reci. Da se nođu neko drugo nuždi mimo puta spojiti dva namaza, pa da se neki posao bitan. Može, ali to su iznimne situacije koje, koje se određuju, znači svaka za sebe. Ne možeš kazati ima to, to posljed šablon kao na putu. Nego znači to je na primjer, a, a, čovjek došao, slomljen, polomljen sav došao 15 minuta prije akšama i operacijnu salu i doktoru kaže moraš ga, je li tamo perisati i dolazi akšansko vrijeme ulazi, prolazi čovjek pod narkozom znači to je ograničeno ne može se s tim čekati, to se mora završavati šta da on uradi, kaže mu spoji u akšansko vrijeme nema vidje što tebi, možda staneš u istoj bolnici možda se odmah u zgradi do bolnice nije bitno, spoji poslije a to su, to su iznimne situacije znači je čovjek, tako da samo posao kao posao, da čovjek radi i da to uzme stalno za, znači za praksu, to nije dozvoljeno. Naprimjer, ti službenik negdje radiš, kažeš ja recimo, budući da sam ja od podne ovaj, i kindijsko vrijeme, našto u zimskom periodu sam u firmi, ja ću spojiti podne i kindiju, kažemo ne možeš. Moraš skrenuti na namaz u njegovom baktu. Osim kao, kažemo, ovdje dođe iznimno da je čovjek radi se o životu ili ne, neka iznimna situacija, to je druga stvar. Jesu mogu li ispiti doći, ovaj, recimo, nama se često desi jedan ispit pokud bi čitao namaz kurijen, pogotovo sad zimi. Može li se tada ili svi tu gleda? Čovjek koji je dužan da traži da dobije 5 minuta za, na, za, za da obavi namaz. Taman da bio u sali i radi. Ne treba zbog čovjek stiti svoje vjere. Gdje se traži? Meni treba profesor, meni treba dvije minuta da odem u ugao, i da klanjam 5 minuta da klanjam namaz i vratim sam da, da, da nastim svoj ispit. Traži svoje pravo, ako ga ne dobije, onda je to drugo. Ova dove na ruku i na srđi po tri puta što se uči, ova, da se može ući više od tri puta? Može, možeš ući koliko želiš. To sve dove i koliko na, na, na ponavljaju, znači možeš jer je poslanik sam bio na ruku, dugo ostavio, znači učio i ponavljao, sigurno nije znači bio tu da ništa nije znači učio. A na našem jeziku? Ne. Jacija namaz, ljukat se može klanjati. Jacija namaz se može klanjati podobrano mišljenje do pola noći. To je odabrano mišljenje zbog hadisa Ajše da je jacija namaz do pola noći. Međutim, kod većine uleme, ko bi jacijom prešao i do sabaha, išlo bi. Neki kažu da je odabrano vrijeme do pola noći, a da je vrijeme dozvole ili vrijeme nužde do sabaha. Čovjek koji je najpreće, znači pogodio je 100% uklanja do pola noći. A mimo toga ako klanja, ako ima potrebu nekakvu ili ili nužda ga dotjerala, nije mogao prije toga klanjati, neka klanja išao kao da je, da je pogodio vremen. Pola noći od akšama do... Do, do zore. To se, to se prepolovi, jeste. Od akšama ili od reacije? Akšama. A noćni namaz računa reacije? Noći namaz, posle, rekli smo, noći namaz je posle jacije. Kod neke uleme noći namaz je posle akšama odmah, zato što nastupa noć. Ali ono što je poznato, kod poslanika sa osrem, koliko je klanjao ljudima i ashaba nakon njeg generacijama i koliko su klanjali, da je to sve bilo šta poslije? Poslije jacije. Jesu. Reci. Vezi ovaj jame lej, noćni ovaj, i vitr, pošto je poželjno klanjac vitra u zadnje trećine noći. Da li ja mo, znači nema to veze klanjane ovaj, prije ili posle vitra na vas, vitr, eh, odnosno, ne da vas sad nazvati već vitr. Da li ja mogu, na primjer, klanjati prije nego da obavim vitr, da klanjam prijam i vijek, odnosno noći, jel, noći namaz? Pa tako je osnova, tako trebaš raditi. Sve, sve jedno ili prije ili poslije? E, nije sve jedno. E. Ostaviš vitr da bude zadnji. I džalu ahire salatikom bileli vitra. Ja. Neko na ahire salat bileli vitra. Znači, a, a ti dodaješ, znači, ovaj, a, bivati vit, a, e, noći namaz između jaci i vitr. Vitrom završavaš sve ali ti je dozvoljeno klanjao se na primjer na večer noći namaz, klanjao se vitr i nakon toga se ponovo probudio i želiš trajiti, ne smeta da klanjaš ne smeta, ali to je znači iznimno, to nije stalna praksa osim da živiš ovdje u Bosni gdje ti dođeš i za imamom zaviš, završiš vitr je tako u Ramazanu klanjamo i završimo vitr šta da ja radim, kažemo ustani klanjaj ne smeta, kod većine u Leme je to dozvoljeno i poslanik je sa osam klanjao posle vitra dva rekiata sjedeći Pa je dozvoljen, znači namaz poslije vitra ne smeta, inša Allah. Yes. Ovaj, čemu je fajda da se otkrije ime evo, u slučaju Kaba, u Bejeru Kaba? Ime, da se njegov identitet da se otkrije. Ovdje. Znači, nama je bitno propis da saznamo kako postupiti. Znači, na kraju opet se uspostava ona je, zna se ko je počinio se. Isto čuo sam za hadis, ovaj, kada je poslanio sa vidio čovjeka koji ulazi na vrata mešće pa rekao ovaj, sad je ušao čovjek u stanovnika dženeta. Čuo sam da se radi od ovo Abdullahim Salam. I onaj, znači, dosta takvih slučaja gdje, eto, neko duleme se, ovaj, potraži tu i otkrije se ima. Dobro. U čemu je sad onaj hajda to da se otkrije ima? Pa, e, ako je hajr, onda nema, e, nema ništa tu sporno. Ako je hajr. Znači, <laughs> ušao čovjek u dženeta, alhamdulillah, znamo da je, ne to bi doma sahabu, uz onih desiterca obećan šta? Džennet. I da je spomenut pojmenu, znači da je kao ona žena crnkinja što je čistila džamiju i padala. Pa kaže, oći strpi, ili da se džennet, kaj strpi se za džennet. Pa se strpila, pa je džennet pripada. Znači, pone, ako je stvar od hajra, nema spora. Ako je stvar od šara, tada mnogo ravija ne otkrivano. Međutim, dođe neko od ravija i spomene ime. Četiri, pet njih ne, ne otkrije. Kako mi znamo o kome se ovdje radi, Znamo zato što je došlo u rivajetu kod ovoga, kod e, Ebu Jale, da je to bio Ube ibn Kjab. Pa znamo, znači, neko spomene drugi. Ponekad je to spominjen bespotrebno, ponekad je spominjanje ovaj, dođe e, iz razloga jednostavno što ponekad je ashab ukoren, pa sam sebe spomene. Spomene sebe, znači, i svoju grešku koju je počinio. Ne želi, znači, prikrivati ono što je bilo. I što, i to je sve bilo, znači, u, u smislu učenja. I to je nama došlo kao pouka. E sada, da, da li je uvijek, kažem ti, ponekad je korisno, kazali smo jedan od razloga. Može znati, znači, da li je određena stvar bila takva i takva. Neko kaže, neko da sahaba je, ovaj, nije vidio poslanika, svala sveme. Pa kaže se vamo, došao sam i upitao poslanika. Kaže se da je bio, na primjer, muhadram. Doživio je dva vremena, ali nije vidio poslanika, svala sveme. Pa je on ashab vremenski, a nije ashab viđenjem. A on kaže, ja sam pitao poslanika, svala sveme. Ja sam ga upitao. Znači, do ga je on upitao, vidio ga je. Pa imaš ashabe koji su vidjeli poslanika sam, ništa ga nisu pitali, ništa o njemu nisu čuli. Pa su ashabi viđenjem, a tabini prenošenjem. Ono se prenose rivajte do ashaba. S te strane može biti neke koristi.